Esto es, esto, esto es, hasta cinta. Esto es, esto es, esto es, hasta cinta. Esto es, Radio Calimera. Esto es, hasta cinta. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Radio Libre, Radio Libre. Esto es, Radio Calimera. 107.9 FM. Moi boas noites, queridos ouvintes, benvidos ao Jastas Cinta, décimo primeiro programa na Radio Cañamera, aquí, eh, aquí seguimos dando callo e intentando que o pasedes da buti escoitando a mellor música como a todas as semanas non podía faltar o meu carón o hidrofónico de SDC que pasa tío Ei, ei, ei, que pasa peña benvidos unha vez máis a esta 107.9 e gracias por ter a paciencia de aguantar estos dous personaxes unha noite máis Si, sí, a verdade é que sí, gracias por aturarnos porque non debe ser moi doado pero por favor deixade os muñecos vudús afastados e antes pegade un toque non sei, falamos e eh, que se vai falta pois chapamos o garito que <laughs> bueno, esta semana volvemos a facer das nosas e eh, cambiamos o Jastas Cinta para esta medianoite de xoves, pero cun motivo especial. Así é, hoxe apetecía nos darlle un toque rasta a Calimera e por iso temos aquí con nós a máis grande referencia do mundo reggae que podedes atopar aquí en Compostela. Falamos de Rolasi Selecta, que xa está ao frente do micro. Benvido, Rulos, un placer terte aquí con nós. Moi buenas noches. <laughs> bueno, eh, que, que, que tal? Como, como vai? ¿Tienes ganas de, de empezar a pincharnos música o no? Bueno, tengo aquí preparados unos pepinillos <laughs> inéditos <laughs> bueno, para pois, poner. Pois nun, nuns minutinhos xa estamos contigo para que nos mostres todo o que nos traes, pero antes, como sempre, Saúl tennos preparado unha sección interesante do Xa Choveu, en este caso, cun ano especial para o reggae, pois falamos do 1981. E eh, tes coitar esta parte do programa onde algúns camiñan hacia Deus e outros afan gracias a él, <laughs> o resto do Jastas Cinta vai a sufrir unhas modificacións que ides a poder comprobar sobre a marcha Onde non hai variación posible en este momento Porque hai que soltarlle aí un clasicote para, para quentar montores, ou non? Sí, sí, eu penso que hai que soltar algo xa Para entrar en calor, que ahora xa volveu frío Elixes ti unha que teñas por aí na recámara ou que? Pois veña, tirando aí de ano 2008, se non me equivoco, se non me equivoco eh, Hermano L con Michael Rose, nada cambiou para co dar comezo a esta décima emisión do Hashtag Cinta, décimo primeira Aí está from your eyes. Put aside the bad things in life. Open up your eyes and see my brothers and sisters. Ah, too long we've been under the pressure of Babylon. Don't you know the right from the wrong? Ya eso sí que voy yo. El camino tiene flores y tal vez todo tenga que ser así. Yo no mato por conocer mi vecino, que entierro y y cielo esperen por mí. A lo bueno y a lo malo distingo, tal vez todo tenga que ir por ahí. Yo doy gracias por todo lo padecido, pues todo forma parte de mí. mí. para pensar. Danos don, danos bienestar, danos fuerzas para continuar. No nos des la nada de rubí, nada de diamante. Déjanos volver después adelante, sin ir a mala pared. La oportunidad de alcanzar la verdad es el límite a Esa luz brillante y delante. In this world we're living in, only madness. Your situation. If you see the youth, they're full of No one your life today. nada cambio. xa choveu. 1981, a década dos 80 daba comezo coa Guerra Fría aínda quente. España estaba de estreo, había só un par de anos que nos regalaran un traxe de democracia, male que aínda lle viña un pouco xusto ao mínimo que se intentase estirar as costuras reventaban por os catro costados. Os mesmos que hoxe ensalzan como valedor da democracia o reconvertido eh, franquista Adolfo Suárez facían a comezos de 81 que este dimitise do seu cargo como presidente. Calvo Sotelo era, escollido, era o escollido para pilotar a nave do Estado ata a celebración das eleccións, pero o día no que tomaba posesión... Quiete todo o mundo! O resto de historias xa sabedes. O rei mola mogollón é libranos dos fascistas. O seu colega Suárez é un tío guai que foi franquista circunstancialmente e Tejero, general armada, Milán del Bos e compañía, desfrutando da súa plácida xubilación en liberdade. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Ese año 81, un ciudadano turco de nombre Ali Azka dispara contra el Papa Juan Pablo II cuando este saudaba fieles en la plaza de San Pedro. O sumo pontífice sobreviviu o atentado e Aliaca todavía se atopa no cárcere profetizando sobre a fin do mundo e autodenominándose o novo Mesías. Este incidente provocou o nacemento dun dos automóviles máis molóns da historia das catro rodas, o Papamóvil, aínda que tamén foi o ano no que outro vehículo senlleiro apareceu no mercado. Un momento. Un momento, Doc. Oye, me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo. ¿Con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? o mítico de Lorean DMC-12, ese coche convertido en máquina do tempo na triloxía Regreso ao Futuro, foi o único proxecto fabricado pola compañía irlandesa de Lorean. Un ano máis tarde, no 82, John DeLorean, presidente e fundador da empresa, era detido tras ser relacionado co tráfico de drogas, o que provocou a rápida desaparición da compañía. Conta a lenda urbana que nese 1981, nos anos das recreativas e o arcade, unha nova máquina chegou aos xogos aos salóns de xogo de Estados Unidos. Chamado Polybius, consistía nunha serie de plataformas cheas de cores e sons estridentes que, según din, voltaban a xente tola ou deixaba os seus cerebros danados de por vida. Dice que foi un invento da CIA para lavar cerebros, aínda que ninguén o viu diante nin se conservan máis testigos que certos tertulianos que ben poderían compartir plató ca frente de Iker Jiménez. El extremo que corra por la banda pero sin meterse en el área. No pretendáis llegar solos ante el portero. Pasad balones al centro. Hay que jugar para el equipo y centrar desde aquí y desde aquí. El que debe correr es el balón, no vosotros. No estáis en condiciones de correr durante 90 minutos, os lo garantizo. Y esto va sobre todo por los extremos. Si no podéis internaros en el área, forzad el saque de esquina. Las jugadas clásicas nos favorecen. Dame Yo cojo el balón aquí y hago esto y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto y con. Es fácil. Meseano o vía como un grupo de futbolistas de élite comandados por Pelé, Bobby Moore, Osvaldo Ardiles o... <clears throat> Silvester Stallone, xogan un partido contra os nazis e aproveitando, pois fúganse do campo de concentración. Ademais, que a película Carros de Fuego dábase comezo a 30 anos de xente facendo a normal a cámara lenta coa banda sonora deste filme. de mayo de 1981 En Miami, Robert Nesta Marley deixaba orfo o mundo da música tras anos de loita contra o cancro. Tras serlle detectado logo dunha pachanga de fútbol con periodistas e amigos en Alemanha, Bob rexeitou axuda nun primeiro momento como parte da filosofía Rastafari que profesaba. Malia isto, tempo despois, pois dice que recuou nas súas intencións e eh, que mesmo foi tratado por un antigo médico da S, das SS e amigo personal de bueno, Joseph Mengele. Eh, o certo é que Marley, o verdadeiramente certo, posiblemente o icono máis grande da música música na segunda parte do século XX, máis alo de controversias, marchouse deixando un gran legado. Decenas de discos, centos de cancións, concertos, moreas de, de cancións e un berro eh, en favor da dignidade dos que nunca tiveron. Serve the living God and No comezo da década dos 80, o reggae había tempo que voara das eh, terras de Xamaica para espallarse polo mundo, pero sobre todo conquistou outras illas, unhas ben diferentes, sobre todo no tocante ás condicións climatolóxicas. O Reino Unido había tempo que caera rendido aos pés dos sons xamaicanos, iso sí, con altibaixos. Neses primeiros anos dos 80, grupos como The Specials, Bad Manners ou The Selector revivían os canas illas británicas no que se coñeceu como o Tutón, unha forma diferente de tocar o son que popularizaron os eternos escatalites. All the clubs down. Neses anos, o reggae relaxouse e o dub comezou a gañar protagonismo no mundo rasta. Figuras como Augustus Pablo glorificaron este subxénero nunha década dos 80 nas que, na que os incansables Sly and Robbie tamén brillaban. Este dúo é un dos máis prolíficos xa non só da historia do reggae, senón da música en xeral, pois elles atribúe máis de 200.000 cancións con figuras que van desde Bob Dylan e Tut, a Tuts Heaver ou dende Johnny Osborne a The Fugees. Think I'm a bomb bomb. Little boys arms on me come. Little different style, different fashion. You know? Era a época na que brillaban os eternos Inica Mozzi, John Holt, Barrington Levy ou Gregory Isaacs, nun panorama do reggae no que predominaba a presencia masculina, quedando relegadas as mulleres, salvo algunhas excepcións, eso sí, a papel de, coristi, eh, de coristas. Unhas das esas excepcións chega no ano 82 e aparece Danada, Sister Nancy, selecta e cantante, que nese ano gravaba o que a BBC recoñeceu como un dos maiores himnos da historia da música xamaicana, este Bam Bam. Bam. Bomb Mas o reggae non ia quedar absolto eh, de, do desembarco dos sons digitais na música. Só tres anos despois da morte de Bob Marley, un rapaz chamado Wayne Smith gravaba Under Leng Ten, o primeiro tema producido íntegramente de xeito digital. Tema, eh, o primeiro tema reggae, evidentemente, producido de xeito digital. Remesturada, reversionada e revisitada centos de veces, Under Leng Ten abriu novos cabiños á eterna evolución desa música que surdiu en Xamaica e que nos pertenece a todos. cocaine. I don't wanna, I don't wanna go insane. Way in my brain, no cocaine. I don't wanna, I don't wanna go insane. And I'm a slang to me on, I'm a slang to me. And I'm a slang to me on, eh, eh, eh. me. And I'm a slang to me on, I'm a slang to me. And I'm a to me on, to me. Because uh, in my eyes, it's red like blood. I blow it in the air cause it must expose And i must a to me own, i must a to me And i must a to me own, I'm a eh eh And i must a to me own, i must a to me And i must a to me own, I'm a eh eh Invest my land, where the sense I come from Me put it in a focus bar on the minivan Take the seed and me make the ash shine And me put it in the barrel, come me know it no spoil And i must a to me own, i must. a run like a human flood Smoke out of my mouth and out of my nose Me blow it in the air and make the smoke expose In a West Milano where the sensor come from Me put it in a corpus bowl from the minivan my brain, no cocaine. I don't wanna, I don't wanna go insane. Way in my brain, no cocaine. I don't wanna, I don't wanna go insane. Oh no, it's way in my brain. It's way in my brain. It's way in my brain. I said me smoke it and me pass it through the window And me give it to me next door neighbor Me said me smoke it and me pass it through the window And me give it to my next door neighbor Because uh, know me eyes it is red like blood And I've been moving around like a human flood And smoke it up my mouth and out of my nose Me smoke it in the air cause it must expose And I must maintain me own, I must maintain uh, And I must maintain me own, I mean, and I'm a slang to me on, I'm a slang thing And I'm a slang to me on, I'm way in my brain it's way in my brain it's way in my brain it's way in my brain I said me smoke it and me pass it through the window and me give it to me next door neighbor. Me stop me smoke it and me pass it through the window. And me give it to my next door neighbor. estamos aquí no Jastas Cinta. Xa estamos de volta no Jastas Cinta e unha vez máis, despois de escoitar este xa choveu do ano 81, chegamos á sección onde... norte non besas berza estás norte, non ves as bezas Aí está, Garbuño. Por se non vos quedou claro, poñémolo dúas veces, así está. En eh. <laughs> este caso, non sou hidrofónico, se vai encargar de desta de sección, pois tendo aquí a un selecta, pois eh, que mellor que, que el, porque se move por todo Galicia, non podíamos desperdiciar esta oportunidade da que nos compartise algo do que, do que se está cocendo nestes dominios, eh, ti tamén sabes moi ben de, de que se trata, non? Así é, abrimos os micro aí a rulos para darlle benvida outra vez Muy e xa estás aí en activo que, eh, que nos vas a compartir aquí? que, que, que podemos facer con esta sección do underground galego Pois eh, encargamos de traballos invitados Sí, mira, mira que somos, somos nós eh. de vagos pero <laughs> facémoslo E bueno, contanos un poquinho aí, a ver que Pois a verdade que é unha, é unha boa cousa poder falar da, da hmm. escena galega como algo amplio, non? eh, a verdade é que hai moi bons grupos en Galicia tanto dunha vertente como a de outra hai roots, hai Dab, hai new roots hai dancehall tenemos en, Galicia nunha zona tan pequeniña temos todo, vamos, non necesitamos sair de aquí eh. tenemos hasta un systems de Dab eh, e a é que podería facerte, eu creo cunha lista ben longa de nomes. Bueno, o, o tempo que temos aquí, bueno, pois ximos compartir <laughs> sí, pero a, tres ou catro cancionciñas. Que, eh, eh, que acortar. Exactamente. Contanos eh, que non estáis en primer lugar, por exemplo. Pois vou facer unha, unha separación básica que no tema do Roots e no tema de New Roots para tampouco uh -huh. estenderme tanto, falar dun par deles. Eh, por exemplo, no, no tema do Roots está o grupo que a min un dos para min un dos mellores grupos da península, eh, sen duda o mellor grupo de reggae galego que é Zamaramandi, uh -huh. que de feito está agora preparando un disco novo, vai acabar o Berkami dentro de nada, eh, creo que vai para diante. Mm, unhas producións increíbles, todo coa man de Roberto Sánchez, o vamos, a, a, o produtor estrela de da península momento, ibérica. digamos, non? Que está aí, eh... todo o mundo quere traballar con el, non? Roberto Sánchez. Todo o mundo traballa con el, de feito. eh, e bueno, eu, ainda que un tema dun EP que sacaron xa fai un tempo, eh, do disco aínda non se escoitou nada, co cal eu creo que, que non hai nada mellor que escoitalos para pues, pois saber do que estamos falando. Pois pues, se si ti das o permiso, soltámosles a este temiña para que para que xente... Pois veña adiante. Bah. Hear the poetry of the chords we're strumming. Feel the harmony in the too, Feel the wonder being. Let your heart escape. This is reggae music. Let your feet dance like if you never before had. Music is something you'll never lose. Can you feel it? Music is something you'll never lose. Cause music is something you'll never lose. Nobody can ever take it from you. Cause music is something you'll never aquí de novo no aire no Jastas Cinta Aquí estamos en a sección da, vale, de Estás na Horta e non velas berzas Isto <laughs> que soaba era Zamara Mandi E eh, seguimos aquí con Rulos Que nos vai a poñer outra, outra temiña de, de underground eh, a ver que nos trae. No outro xénero. <laughs> pois... A onde nos vamos agora? Eh, temos a Zamara Mandino Roots, tamén están Natural Green de Ferrol e Rebel Roots de Ferrol. -huh. eh, pola outra banda temos xa no que é o New Roots, un estilo máis novo, máis menos roots, <laughs> efectivamente. <laughs> Eh, xa temos outros grupos, pois pues, está ya Tony, esta Gente Beat que vai con coa peña de Son Kila Que xa sou eh, por aquí polo hashtag sí. se non me equivoco. Gente Beat, sí. Eh, e eh, bueno, despois para min o, o grupo que máis que máis alto apunta, o que está máis bueno, o que ten maior recoñecemento, vamos. Uh -huh. eh, unha peña que ocurra a Hostia de, de Vigo, que son Gañar Family. Eh, vamos, a calquera que estea escoitando o programa uh -huh. seguramente lle soará. Pois vou poñer un tema que sinto-me orgulloso de que mo fixeron para min. <laughs> E mandamoslle un saúdo aí a E mandamoslle un saído, un saúdo ao Polo e ao Canelo. <laughs> estarán por Bayona <laughs> disfrutando de un sol estupendo. <laughs> Pues cuando quieras. Venga, pues, Real peregrinos, real real real peregrinos. Pick up last sound Them a real champion In a Compostela town yeah. This a the Ganja family Big up People como me dan la gana día por esa vaina. celas y San fumó marihuana. Alright. Vivo como me da la gana. Día por esa vaina. marihuana cada y no le importa lo que diga la policía. Cada veces a ellos le pararon en la vía, ellos nunca le van a encontrar la mercancía. Ya me fumo esta centenaria porque es mía, mientras salgo yo mi y otros se la lía. En mi familia no quiero ningún espía, es aunque haya mía. Mi, mi no me da la gana, y por esa vaina, entonces la son como marihuana. Sigo como me da la gana Y yo por esa vaina Con celos y son como marihuana hey, hey. se la hizo un plan su gaña Vaya para el político que quiere eliminarla El sheriff la busca, quiere encontrarla Gana la razones porque quiere aprovecharla Quiero mandar un shot a todo Daniel Smoka A todo Lion que estima la roca A todos los manes que fuman su mota Big si para right. coca. Rico como me da la gana y a por esa vaina, cancela si son jugo marihuana. Aí escoitábamos a xente de Ganjar Family dende Bayona. Aí estaba. Eh, isto era para un traballo, decías que cho fixeron para ti, pertence eso a Real Peregrinos, a ese esa mixtape ou esa eh, da creo que é o termo correcto. Ou... A mixtape de Dumplings. Ah, <laughs> vale. É que tantos términos a mí a veces se me, sí, se me escapan. complicado. <laughs> Pero bueno, de eso xa teremos tempo para falar. Xa se che parece, preséntanos aquí o último que vai sonar esta sección do Underground, no que damos, intentamos aí que, que se escoito que sí. se vai nesta terra. <laughs> Pois podo poñervos un temilla dun bo amigo meu, ya Tony, que tamén grabou un, un tema para este traballo, para Real Peregrinos, e, e como underground galego, aínda que, bueno, hai que dicir que é de Madrid, pero non pasa nada, está <laughs> ben acollido. Adotamos. <laughs> sí. Sen, sen duda é a cabeza do underground reggae en Galicia, con cada sound que hai, con cada sound se sube a cantar, imparable, <laughs> monta calqueiro instrumental, un un crack. <laughs> eh, o que abre este trabajo Real Peregrinos. Yo. Hey, eh, se la hace sound adelante en el camino. Demo de Real Peregrino, you know. <laughs> number, number one sound from of Santiago de C. Tell them, Delfino, submit them, no. Selecta, run it. Hey, yo. Georgia, Tony original lyrical ninja They are special request for Selassie sound system And them, Now for them to know Alright, to my oh, oh, oh, yeah. Alright, Selassie sound system Selassie sound system Tell us it's our new job. A real warrior at the public selector reggae messenger de my new job. A real warrior, Selassie son champions, no les podrán parar. Selassie son ninja. job. A real warrior at the public selector reggae messenger de my ninja. job. A real warrior, yeah, Selassie sound system, we confident you, eh. Y que ellos promueven reggae, representan puro selecta, puro real sound system, manteniendo el estilo en Santiago de este estilo Nati Nati Rocker nunca cortan el ritmo, gracias siempre desde el amanecer, con la mente enfocada, haciendo lo que hay que hacer, fieles siempre a su gente, no les van a vender, 100% con su lo que solo eh, eh. saben bien. Sound ninja, a real warrior, at step a big selecta, reggae messenger, all them a the real A real warrior hard, yo. Selassie sound system, tell them Selassie sound the real A real warrior hard, hard step and a big hit a jam messenger. All them on the real job. A real warrior hard, Selassie sound champions, aún no les podrán parar. Elección del mejor reggae, solo pinchan calidad. Selassie sound system, topa, topa, topa. representan la Muffin representando no No dirían con Batman y con fucking idiot Sam Nunca hacen trato sucio, ellos son gente legal Caminando por la lucha sin sortean el camino hay muchas trampas que tienen que esquivar Se las hizo no de general Usan santa marihuana para su vida elevar Su política de engaño no les puede engañar Pero la nación proclama se las sound Yo más ganja, ganja, alright, eh uh. Them a ninja. Dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab. What? Give me the eye Hey, yeah. Yeah, Celestius, Luden. Popular. I'm gonna say, I John, watch out, Mr. Ruler, see, watch out, keep the fire burning. Keep, eh? Succulencia. I'm gonna say, Aaron Commando, it's a king of fire. yeah. Why they wanna stop me? Yeah, yeah, yeah, yeah. Why they wanna flop me? Yeah, yeah, yeah, yeah. Why they wanna stop me? And they know they can flop with that one on you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Why they wanna stop me? Yeah, yeah, yeah, yeah. Why they wanna flop me? Yeah, yeah, yeah, yeah. No, they can't stop me. And none of them. Selassie so sound is stepping now. Ain't no youth is stopping now. Selassie so sound is stepping now. I know you this life Alright, so why they wanna stop me when they cannot stop me? And they cannot begin not to pop me. If they cannot stunt, which a rule cannot clap me. Forward we're going. Whoa, look at me forward we going Make them know they cannot back we Dippy dippy sound boy me say them can't track me That one on him Yeah yeah yeah yeah Why they wanna stop me? Yeah yeah yeah yeah Why they wanna block me? Yeah yeah yeah And they know they cannot stop me. The last the sound going at me Yo again Yeah yeah yeah yeah Why they cannot block me? Yeah yeah yeah yeah Why they cannot stop me? Yeah yeah yeah So that's the I on top me. That one your name That one your name yeah, yeah, yeah, yeah, and if we survive. Yeah, yeah, yeah, yeah, so Selassie stay alive. Yeah, yeah, yeah, so Selassie sound of the rise. Yeah, yeah, yeah, we no make a bag of noise. Yeah, yeah, yeah, them a slip and them a slide. Yeah, yeah, yeah, them cannot take me for a ride. Yeah, yeah, yeah, get a youth of this survive. Them can't stop so Selassie from strive. Alright. Yeah, yeah, yeah, yeah, why they wanna stop me? Yeah, yeah, yeah, yeah, why they wanna flop me? Yeah, yeah, yeah, and they know they can't stop me. Well, we got judgment again. So we are gonna kill your sound. till I Selassie sound, I kill your sound. till I Selassie sound, I kill your sound. Ain't no use to stop now. nós de novo seguimos aquí no aire no Jastas Cinta con, con Rulasi Selecta acompañándonos eh. aquí na, na Radio Calimera isto que acababa de sonar <laughs> pegalle un bocinazo desos de Selecta para ser eh... que, es, que se note Estamos enchufados que ya. Que está na casa. <laughs> pois isto que acababa de sonar aquí na 107.9, pois era Na Stop With, un, un tema de Capleton, e incluído nese Real Peregrinos, unha mixtape que, que como dicíamos anteriormente, sacaba o ano pasado, en 2013. Contanos que, sal, que tal saiu este proxecto, co que creo que fixeches unha campaña de, de crowdfunding para intentar editalo, ademais, como outra cousa que como é chegar a contactar con esta xente de, de, de, de <laughs> Capleton, de xente internacional, como é isto? Sí, Precisamos dúas horas para falar. <laughs> Pois o de Real Peregrinos era un proxecto que, que, que viña dende lonxe, levaba tres anos con isto, bueno, era un pouco o mundo do Daplate, pouco a pouco ata que, bueno, ata que decidín, bueno, vou sacar a miña propia mixtape de Daplates, que é como unha mixtape mm, normal de temas mezclados, pero adicados ao, ao sound system. Uh -huh. Entón, o primeiro que tivemos foi o de Morodo, que, bueno, foi a través de Canelo de Ganjar Family, dixo, está aquí Morodo no estudio, tal, sesión de Daplates. E ali fumos, e a verdad que foi a, a mellor sesión de Daplates na que estiven, porque o, o tema de, de estar co artista, Dicir yo o, o que ti queres, el, lo que a él lle parece, un pouco xa é unha posta en común, no? do, do artista e o sound, para facer un, un, un tema especial, un dubplate. E, eh, bueno, a mixtape a verdad que o do crowdfunding non, sa, non saiu moi ben porque eh, <laughs> teño de moi poucos colegas con tarxeta de crédito <laughs> entón dicíame, mira tío, eu docho nos cartos na man pero non me fagas registrarme en ningún lado <laughs> Entón, co tema do crowdfunding eu bueno, quería... crowdfunding de toda a vida, vamos, pedirle pasta sí, aos colegas o... Eh? Ahora chaman así un nome inglés e fácil por internet parece máis importante, pero bueno Antes a pedir, por favor o, o caso é que, bueno, a, a miña idea era sacar o digipack de tres corpos, un, a verdade un pouco ostentoso a edición E eh, cos cartos que precisaba era un pouco estúpido, o importante ao final é eh, a música e o soporte no que este, pois é un pouco secundario que sea xa bonito, uh <laughs> -huh. non sexa bonito. En canto metes o CD xa non o volves a ver, o sea que <laughs> non hai problema nese aspecto e ao final decidín por, por facer unha edición por min mesmo recortar cartón, cinta de doble cara e eh, pa dentro no que sí que quixen é, bueno, no aspecto do, do CD, que é un aspecto en plan vinilo, parece como se fora un vinilo en pequeniño. De, de feito, mandaronme mensaxes de... Hostia, tío, felicidades, sacaste esa mixtape en vinilo Buah, eu quero unha copia <laughs> No, no, no, non un vinilo <laughs> Engana vos a vista A cuestión que, que co resultado sí que estou contento A verdad, ten, tipo, moi boa acollida cheguei a xente o que o mellor non chegaría desa maneira e o máis importante que era a miña idea tamén do proxecto era que a persoa que estaba escoitando iso por un artista que lle molaba, por exemplo, o mellor un italiano non vai a escoitar eh, a mixtape por un tema de Ganjar Family ni de Morodo, uh -huh. pero escoita por o tema de Sidla ou de Capleton claro. ou de Ras McBean ou que sexa ou de Mellow Mood el, daba esa oportunidade, no, de a xente, non aos artistas de promocionarse, que en certo modo tamén, senón a xente que, que quería escoitar iso por unha persoa, uh -huh. descubri, descubriu outros outros, bueno, xa non sei cantos temas ten, pero vinte e pico de outros artistas. Claro. Unha forma de entón, promocionar tamén. É un, era un pouco o rollo de, de bueno, de promocionar a propia música máis para o inte, igual que para o cantante, porque dache oportunidade de coñecer artistas que se cadra non chegarías a eles porque non te podes <laughs> buscar Mm, en castelán se era francés ou sí, pero bueno, todo depende do grado de friquismo <laughs> entón, bueno, que hai moito neste mundo sí. <laughs> nunca se pode subestimar eso eh, eso, a verdade que moi contento co resultado non encantadísimo e agora o Bruno bueno, dos, chegará este... un momento <laughs> bueno, eh, este traballo se baixo o nome de Selassie Sound System de Mistake, non? Chamábase, se non me equivoco. Pero bueno, nós estamos aí un pouco confusos porque <laughs> uns días vemos que en cartel sale Selassie Son System, outro día Rolasi, Selecta, outro día volve Selassie. <laughs> Contanos como é isto, como funcionan estes nomes, eh, a bueno, ver se nos orientas un pouco. Oficialmente un sound system ten que ter o seu propio equipo de son. Eu <laughs> teño dúas caixas, pode dicir que teño un sound system pero de terraza, é outra cousa. Entón O Sound System é o colectivo uh -huh. no que eh, están os electas e que, bueno, promocionan as festas que eles mesmos organizan, xa non é o rollo de chamante para ir a un sitio, senón que ti mesmo organizas as festas eu é como vexo o do sound a día de hoxe que andar transportando altavoces -huh. Mm. non se pode permitir calquera entón <laughs> é eh, un pouco relativo, ao principio era sempre Selassie Sound, pero decidín que cando fago, digamos, cousas pequenas en, en locais e uh -huh. tal, pois pues poño meu nombre individual porque en verdad nos non organizamos nada nin, nin facemos bueno, é, un, é unha sesión normal e corrente, non? Nun, nun garito. Uh -huh. Cando somos Selassie Sound, normalmente levamos algún cantante con nós, eh, temos ido moitas veces con Chatonio, con uh -huh. Erin, E, eh, e bueno, a verdade é que non é moi definible cando sí e cando non <laughs> Digamos que cando son eu unha festa pequena, unha sesión sí. dun garito de 4 horas É unha cousa e cando somos xa o os tres eh, vamos a facer unha sesión de hora e media de, de caña, digamos <laughs> Pois cambia un pouco o show Bueno, no, digamos. Eu penso que xa nos orientamos. Poñedes vos o traxe de Selassie Sound. <laughs> se, se organizamos nosa festa, así que aparece como Selassie Sound ese pinchar algo suavecito pois, pois son eu só. <laughs> Relacionado con festas, creo que lle queríamos preguntar algo. Sí, porque ahora. o ano pasado creo que foi a, en as altura altura de maio celebrachedes esa sexy, se, quinto aniversario o ano <laughs> pasado en 2013 eh, e bueno, dentro moi pouco, pouco eso en maio aí tedes eh, ese novo aniversario sexto, damos vos a noraboa por eh, adiantado, se nos vemos e <laughs> eh, queríamos saber se vades a celebrar a, algo especial como fo, como foi pasado. <laughs> Maldita sea. <laughs> pois a verdad que sí, sí que estou, bueno, estou baraxando. Era unha sorpresa. Non é que foste unha sorpresa, pero non quero falar, o sea, Ahora no, digo, me refiero, non vou anunciar unha festa que non sei mm. se se vai facer. Xa. Entón, sí que ando baraxando, pero xa sabedes que as cousas desgraciadamente en Santiago de Compostela xa non están como <laughs> estaban e non vou facer unha festa e, e arriscarme a que a traer un artista de outro lado po, sí. Hmm. para que non poida nin actuar porque o ayuntamiento de Santiago dalle por Exactamente. por cancelar os concertos de, en toda a zona bella. Exactamente, che queríamos preguntar si, si, si tamén estades afectados vos, os DJs, os Selecta, ou só, só estas crevas que están poñendo só son pa, pa xente que dá concertos ou actuacións de outro tipo. Non sei se vos si pois, estades afectados. Polo que eu teño entendido, aínda que non sei exactamente por qué, nos eh, librámonos nese aspecto. Non sei, porque non o considerarán un live show, digamos. Uh -huh. eh, bueno, digamos, poden dicir, claro, que tamén poderías poñer un ordenador con música e o volumen vai a ser o mesmo, que é o que nos, nos importa. Se o tío que está pinchando está seleccionando a música a menos 25 decibelios Pois danos igual. Moitas grazas, Cortello de Santiago, digo, <laughs> Concello, Moi, por deixarnos o seleta ao, menos eh, <laughs> Claro, xa que xa que, que nos quitan os concertos no? concertos, pois moitas gracias ao Cortello, digo, o Concello, perdón. <laughs> Bueno, eh, pois... Pues... Falábamos aí de, de festas e tal, sí. eh, andaremos pendientes eh, de próximas fechas. Eh, bueno, contanos, porque sabemos que estiveches aí por varios festivais como Miño Reggae, o Frillar no Rototón, eh, algúns outros. Alboa... Eh, Balboa, Fresco, sí. Reggae, Fest tamén, non? <laughs> <laughs> eh, e bueno, contanos que como foron estas experiencias, como é verse aí en cartel con, con imagino que xente importante eh, e con que te quedas de, tamén, como son as diferencias de ir a un festival, ti que supoño que fuches algúns como a, como a público e outros Algún, como... Algúns bastantes. Bastantes, e outros xa como <laughs> a, todos, a, como invitado. creo. Pois a verdade é que eu sempre gardo boas, boas experiencias dos festis a... Ah, supoño que, que nos outros estilos musicais será así, ou eso espero, pero co reggae co, bueno, co, co, bon, co buen rollito que tenemos, <laughs> pois a é que non me queixo, nunca me queixei, tratándonos sempre moi guai, no Balboa, vamos, eh, considero a miña casa, de feito quero comprar unha casa en Balboa, <laughs> pero bueno, supoño que todo o mundo, <laughs> E, e o Miño Reggae tamén, coa xente de Miño Reggae, un deles é de Zamaramandi, e outro o Vila, que que a verdad que me trataron moi ben desde o principio, eu estou encantado, vamos, no, Abriron as portas sempre que quixen, e en Balboa un pouco un pouco mesmo. O Alex está aí a mal, e, e a verdad que é un, vamos, é o día que me chamaron para ir a pinchar o Balboa Rio Fest xa non, xa non fai falta que pinche máis xa está, xa está feito <laughs> eh, dese gran rototón que que nos pois, podes contar rot... bueno, tivemos algunhas, algúns problemas ahora a actuación, pero bueno A min faiseme demasiado grande o rollo de tropecentas actuacións todas seguidas, mm, todos xuntos ao mesmo tempo tocando. Pero sin duda é unha oportunidade increíble que hay una península para ir a ver todos esos artistas que veñen todos los mm, días. Para mi gusto fai moito calor, pero bueno. <laughs> No me quiero imaginar cómo eh, tiene que ser eso. No sé si vos, pinchaste desde noche o de, día, de, día. sobre asfalto. eso no me quiero imaginar un día en Benicassin con, con ese calor que ten que hacer en agosto. Camiseta de tiras e bañador. <laughs> y vasos de agua en la cabeza. <laughs> No, a verdad que eu nunca estivera no oeste español eh, Eu non entendo que se poden bañar en auga quente <laughs> Non o contemplo Co ben que se está a cauga fría que temos aquí sí. pues Aquí sí. o que pasa é que temos demasiada Igual si, sí, dábamos unha pauca que non nos importa <laughs> Bueno, eh, sabemos que ademais do Rigi tes outra paixón que é a do mundo do cine Xa <laughs> grabaches aí uns cantos videoclips eh, formas parte ou eres o director da, dunha serie que se está emitindo en algún canle de televisión E ademais que eres un seguidor de películas raras, por chamarlle así de algún xeito. <laughs> Contanos un pouco desta túa faceta. Vos chamare desde raras, pero a min fainse as máis normales do mundo. <laughs> bueno, pois eu estudiei realización audiovisual porque sempre me molou estudiar cine e tal eh, o que me, o que realmente me mola porque claro, ti es unha película americana de, presu, de alto presuposto E claro, con esos cartos como non vas facer iso, non? <laughs> Pero o, o que mola é cando ves unha peli de catro colgados con catro duros que se curran unha hora e media máis guapa ou menos guapa, pero <laughs> pero que se ve o traballo, non? Que o, o que mola a artesanía do cine Claro, o propio, no, o non? Re, recomenda algún ao público, Coller si un ordenador. <laughs> uh, recomendar un ao público. Hai unha película que se chama Ocurrió cerca de su casa que se algúns lectores do xove se dan conta antes eh, este muchacha de nui que non me acordo agora como se chama facía <laughs> unha unha tira cómica de seis viñetas que se chamaba <laughs> Ocurrió cerca de tu casa un guiño a esta peli Mm, curiosa. Pues se a ver. ocurrió cerca de tu <laughs> casa. De su casa. De su casa. casa ah, eso es, eh, cambio cosa. <laughs> <laughs> bueno, esa serie mm. pues que, como va ...pues justo justo cheguei agora de Madrid eh, bueno, sona como si fuera a facer movida a un colega que un dos cantores eh, que se cree que en Madrid ...solo pasan cosas guais sí. pasan cosas normales... Moitas E, eh, e foi a casa do, do colega, no? que, que un dos actores que de feito se vai vivir a vivir a, Santiago, a vivir a Santiago porque esta cidade mola moito, <laughs> a xente non se dá conta. Algo terá, sí, que todo sí. veñen pa aquí e nós marchamos pa fora. a <laughs> deixar de sitio. pois fomos a gravar o décimo o décimo capítulo, o segundo o quinto da segunda temporada. Eh, despois de dous anos, foi aí un momento épico cando se xuntaron os dous actores. <laughs> E, eh, e nada, xa damos por, por terminada entre a, mm, digamos que non, ti, non tiñamos presa ningunha por acabala porque nada nos esperaba, non? Uh -huh. Pero fai pouco mandáronos un mail dunha, dunha televisión de Murcia que querían a serie, as dúas temporadas para emitilas eh, <laughs> non lle podemos dar dúas temporadas e non están terminadas co cal fomos a terminalas e eh, non sei cando se emitirán, a verdad, firmamos o contrato, pero no creo que non especificaba cando empezaban a emitir. Bueno, aquí temos un home polifacético que se ve sí, que non <laughs> só de ve, que vive <laughs> <laughs> o home. xa podes facendo series para Murcia, aí está. pois eh, eh volvendo a túa primeira faceta, como dicíamos aí de, de selecta do mundo do reggae, pois quería que creo que nos querías compartir algo aquí en exclusiva, así que si queres soltámolo, despois comentas o que o que acaba de sonar aquí en primicia. Correcto. Aí mentras se prepara o aparato, Listo. Yes, ma, picking up special request for one called Selassie Sound. Directamente desde Galicia, de Compostela Town. Yeah, yeah, kill him up. Lord, Soundboy te manda una señal. Selassie Sound te manda para tu funeral. Soundboy ha llegado el final. Compostela te han dejado terminal de selección. Lo que yo siento, pero el sonido campeón de Compostela Town se te mete dentro. Estate atento, no te creas un portento, te quedas en el intento. Y dije, hey, guaguana, sauna mula si selecta a the real championa. Suculencia run it in a every session. jana go rule a murder murderation. Hey, Lord mercy, Selassie it a champion. on. Hey, yes, they sell some white funeral. Just the last sound gives you a burial. Controlling the selection hasta el final. We are standing strong and tall. We no fall. Yes, they sell some white funeral. Yes, the last sound gives you a burial. Controlling the selection hasta el final. We are standing strong and tall. We no fall. No, Y es esta noche cuando se decide que se la hace campeón. Ronald Selassie sound directamente desde Galicia, desde Compostela town. Yes, Michael Wilson from the microphone stand. Little, little, sound boy moderation. Yes, Selassie, I'm the real champion. Yes, Selassie, long side the one well son. Coming on the rhythm just to kill up sound. Coming on the rhythm just to murderation. Way, yeah, yeah. He make it sound boy again. Si la see con on the top of top ten. is no, Yeah. Somebody manda una señal. Si la season te manda para tu funeral. Some boy ha llegado el final. Desde cuerpos te la han dejado terminar. Oh, call it the somebody. white When si la season a a yeah man, la season super selection. Man call Wilson, tell your song. is. Aí estaba lá así sound, sonándose que era, que, de que se trataba isto <laughs> Porque deixábamos antes coa, ca <laughs> intriga <laughs> Deixábamos eh. antes ca intriga de, de que se trataba esto Se ibas a adiantarte aí Sí, sí, coleime, coleime totalmente Ainda que, de, de que se trata esto? Esto que é esto? El, o tema o que acaba de sonar anteriormente, sí, sí. Pois pues, eh, é un tema de Señor Wilson mm, catalán valenciano ainda no me queda claro de dónde es <laughs> eh, que está ahora muy muy que no quiero decir de moda pero que lo, está, que lo está petando <laughs> sí que me a lo está, petando, en <laughs> escena nacional haciendo un rollo de Abadab muy guapo Rabadab eh, ten bueno, más proyectos paralelos de otros estilos musicais pero a verdade é que, que a mí encántame o disco que sacou eh, un pepinazo <laughs> eh, fíxome este da play eh, fai relativamente pouco que, que estará incluído na, na próxima Real Peregrinos que non vou dicir cando vais a ir porque eso non se sabe. <laughs> Pero estáse cociñando, non? Esa segunda parte estáse do Real eh, Peregrinos. facendo pouco a pouco. <laughs> e a parte de, desta de última do que acabas de falar, que, eh, que máis os podemos atopar nesa? Podese desvelar algo ou, ou tamén reservaste? Mm, bueno, alg algúns nomes reservareinos porque nos perda gracia. Sí, no, está claro. Pero esta mixtape que, eh, quero que teña un, un toque máis roots, máis máis reggae clásico, Artistas Foundation de de roots de, de toda a vida, vaya. <laughs> eh, porque bueno, sempre eu creo que que todos acabamos facendo un tributo a, a raíces ou roots porque está claro que sen, sen eles no, no habería o que hai agora. Si sí, sendo moi poéticos, sen roots non habería árbore, non, pero bueno. Efectivamente. Non son horas para poñarse tan poéticos. <laughs> <laughs> Bueno, fálanos, fálanos sí, quería, de... Eu quería facer unha pregunta personalmente Porque fálanos de Dub Plates, fálanos de, de Rhythms O mundo do reggae actual está moito con moitos términos aí eh, <laughs> eh, Os que quizáis vimos un pouco máis de, de outros estilos de música o pois sea, a veces queremos profundizar pero costanos un pouco así que que mellor que ter un selecta para que para que nos, nos <laughs> conte un pouco nos, os entresijos deste estilo de mm. música Mm, pois a verdad que o reggae unha das razóns pola que pola que me enganchei o estilo. Eu en, en realidad son amante da música en xeral, mólame dende o punk, o ska, o death metal, a <laughs> música electrónica de todo tipo, pero a música que me enamorou principalmente por, por o complexa que é E o reggae que ten pois tropecentos tipos de cantantes, ten unha religión, unha forma de vida, unha forma de alimentarse, ten mil variantes musicais, ten términos, idiomas, <laughs> eh, e aínda así conseguiu chegar a, a todo o mundo, non? Eh, xa o tema dos sounds, o que pinchar, o tema dos vinilos, dos dubplates, as mixtapes, <laughs> eh, é increíble, é un un gran universo, sí. <laughs> un universo inabarcable. eh, e bueno, a verdad que claro, é complicado porque Ainda que acabo de nombrar os términos non expliquei que son <laughs> Que é importante, voltamos o mesmo Eh, por exemplo, o tema da, pues, pois, falando un pouco de, de, de Real Peregrinos ou de, mm. as mixtapes de Dark Plates <laughs> Costa hasta pronuncialo <laughs> Unha mixtape, eh, bueno, moitos estilos musicales existe o, o término mixtape Que é unha cinta mezclada pois, por un sound selecta que colle temas, os empata e fai un disco diferente e bonito de un montón de temas metidos xuntos que é unha forma tamén de, de promover os artistas uh -huh. porque ti estás incluindo o tema do artista pero non o tema inteiro do artista de mm. principio a fin, senón un fragmento para que a xente escoite mm, e, e bueno, tamén como unha promo, ¿no? para para os para as bandas, vaya. Uh -huh. E logo xa está o, o, do, o do Dapplet, no? que é un, mm, un término un pouco extraño, a min pásame que, que coñeza xente que, que, o sea, que inda que yo expliques non entende Por que existe esta cousa, no? <laughs> que é o de, bueno, os temas adicados de, dun, dun cantante, un artista, Ese Santiago de Compostela e que mola escoitalo a peña importante do reggae como Capleton e tal, que está, está moi guapo Por que quede aí non chega con que estean mo, nas moedas pequenas. Está na música tamén. Pois pois o dos da plates que que é un, é un tema complicado porque ten millóns de niveles, de historias, e de sounds perseguindo a artistas polos hoteles eh, vamos, hai ata sesións de sesión de dumplings grabadas nos autobuses da xira do artista Contanos, cal, eh, para Real Peregrinos, cal foi así a que máis che conseguiu cos, eh, conseguir? A que máis me costou conseguir? Sí, sí. Mm, pois pode que a de a de Capleton a de Capleton iba a facer dunha, dunha maneira e, e surxiu por outro lado de outra maneira e ao final foi un lío uh -huh. porque claro, unha vez cerras a, a sesión botarse atrás é complicado Uh -huh. Eh, pero a, a súa vez poden xa cancelar eles e cando crees que, que vas conseguir o tema, non? -huh. Hmm. Pois pois de repente pasa o que sexa o que artista non pode, mm, se marchou a non sei onde e quedas en Dapley, non? E, e Capleton que para mí un, un artista punteirísimo do, mm. do reggae a verdad que foi foi todo un placer conseguir un tema feito por el vaya. <laughs> e nombrando ese Selassie Sound System <laughs> Aí está. de Santiago de Compostela <laughs> Claro que sí, pois pues bueno De eh... feito, hai xente que, que me pregunta Xa me pasaba con, con Morodo cando fixemos En plan, como que gravo un tema para ti? <laughs> que como? Que, como? Non, non entendo Pagaches, te supoño que che preguntaron moita, moita xente se contrataches esa peña para que, pa que che cantase, non? Pois esa é a parte, digamos, da que menos se fala A parte tabú do mundo dos dubplates <laughs> Porque Obviamente o dubplate é un término Que é un tema personalizado pero hai moitas maneiras de conseguir ese tema personalizado. Hmm. Obviamente a maneira rápida é tirar de billeteira. Entón, é un pouco complicidade entre xente do mundo do reggae ou de conseguir os dubplates hmm. porque, bueno é o rollo, tipo desde descolgar un teléfono chamar unha persoa, danche un, <laughs> un número de conta pagas e, te, e o tes pero xa o rollo é máis contacto co artista ou máis contacto con alguén en Xamaica que o coñece sabes, non, non é o mesmo se, se hai unha relación humana polo medio, uh -huh. que sexa, xa non te digo que, que, que este fronte a él que, que o que realmente mola, non? Claro. Pero obviamente eu non creo que na miña vida me, <laughs> me cruce con Capleton para falar catro palabras. Entón, bueno, sí, o, os Daplings pagan, sí. Tamén hai que ter en conta que o artista está perdendo tempo da súa vida en traballar para ti. Ahora, obviamente hai medidas e medidas hai certos números que, que son viables no para que un, un tío desta desta clase traballe para ti uh -huh. facendo que ti lle digas que faga que realmente hai outra cosa que, que, que pasa que non se sabe moi ben que é o que fai o Selecta no, no mundo da plid no? produce o tema e consigue que o artista lle grave o tema eh, colle un instrumental robada de internet por así dicilo <laughs> e a realidade é que hai, hai quen si produce, non hai hai sounds de, de produción que fan que artistas canten doublets nas súas instrumentales. Pero, no, por exemplo, no meu caso, eu non produzco, ni uh -huh. canto, ni, ni nada, desgraciadamente. <laughs> eh, entón, é a miña a, a miña forma de conseguir ter unha sesión máis máis personal, non máis exclusiva, uh -huh. que estou poñendo temas que solamente teño eu, e ademais outra persoa non os vai poñer porque falan de min, digamos, por así dicilo. Imagino que levas moitos anos escoitando esta xente, eh, que é un honor que che nomen aí te como Morado, Capleton, que que sí, estén dando ese protagonismo pero, a ti tamén, non? Pero, por exemplo, para min, sí, está claro que conseguir un tema de Capleton, de Morodo, de Sidla, Solo Banton, eh, o sea, me mola, non? Me llena, pero o que realmente me mola, por exemplo, o caso do, do da play de Leroy Winstone. Leroy Winstone é unha das persoas polas que eu empecé a pinchar. <laughs> Entón, a eso me refería. Ese tema fixo mo el a min por amizade, non? Uh -huh. Quixo mo gravar el, el a min. Entón, é, eh, aí está o que, o que mola dos Dublins, que un, uh -huh. un colega meu, o sea, un artista que, que que é un dos culpables que eu este aquí, agora é colega meu e ademais fixo un tema. eso é, eso é o que mola. Ter pepinos de xamaicanos da hostia tamén mola. Claro, pero, pero xuntarte xa... cos colegas para facer música é claro. realmente o que o que ten. E ti estar nunha sesión poñendo un tema, non, no reggae o, o as good vibes, o borrollo uh -huh. e tal, poñer un tema no que hai unha relación humana, no? Mm, mm. No que xa é máis alá dunha canción. Poñémonos pastelosos aquí, claro, pero sí, é moi, sí, moi bonito. No, no, no, <laughs> no sé, está guai. <laughs> Non, pero esa... é certo, é a verdade. E ademais que... é un pepino sí. xa é, non? <laughs> Visto dende outro punto de vista de outro tipo de músicas, pois é un rollo que se debería de, de aprender do reggae, ese xeito de compartir a súa uh -huh. música, pois ás veces desinteresadamente, ainda que haxa xente, xente a, a, de... <laughs> exista xente que o fai por, para gañarse a vida, que é moi lexítimo, olle, ainda por riba dunha uh -huh. forma guai como é a música, pois mellor, pero pero ese xeito de, de, de compartir a música sen querer nada a cambio, pois eu creo que é algo que que se debería mirar máis no, no de, desde outras músicas hacia o hip hop hacia o reggae <laughs> o sea, eh, confundo termos se te estás metendo xa eh, eu dixen a que non sei se nota sí. <laughs> <laughs> Bueno, pois pues eu penso que xa levamos aquí un ratiño Xa Rulos vos contou un poquinho de todo Reggae, habría que... Poderíamos estar aquí máis horas con isto, pero tamén nos ten preparado aí enteros. o que el fai, querenos mostrar un pouco do que el fai, poñéndonos un poquinho de música. Sí, e así como fixemos esta segunda parte da, do especial reggae, facemos unha terceira sin problema ningún. Exactamente. Así que así que haberá máis reggae aquí no Gasta Siguiente, por Moitas grazas de, por vir de novo Eh, cando... Nada, gracias a vosotros por invitarme <laughs> Pero non, o despides que vais a quedar aquí a pinchar música eh? No, exactamente ah. Deixamos <laughs> Eu eh, por dar as grazas aos invitados que sí. <laughs> Cando pues ti queiras se tes todo listo Damos, eh... eh, vou explicar un pouco vais a, vai a ser unha sesión de New Roots vale. actual uh -huh. eh, Había pen, pensar en en facer unha, unha progresión, no? De, de, os temas máis punteiros dos principios do reggae ata o jungle dubstep máis actual pero en media hora non me vai dar tempo <laughs> entón vou poñer unha selección de temas máis ou menos actuales de, de 2012, 2013 para bueno, vai ter unha progresión pero pero dentro dese a ah, nos dese nos perfecto que <laughs> Adiante. os ouvintes seguro que tamén nas túas mans que... queda este acento 7.9 exactamente ok, allá vamos Yo, see down, all come there. That shit went. Hold it, man. Calm down. Hold it here. Yeah, officer, good evening. Good evening, Elda. Yeah, man, we're cooperating. No disrespect. <laughs> Mr. Officer, I can't lie. You don't smell it in my clothes and see the red in my eye, eye. You don't need to search me. If I the ganja you are, as you take it away, I'm gonna look another jar. I've got weed on me, and it's clear to see. Even if you lock me up and show away the key, as you free me up, I'm gonna pick another I've tree. Got weed on me. Yeah see it in my eyes. I smoke too many tears. She my rise like the sunrise, my bright and my upright. No one can break my vibes. i may not care who I fight, I know I criticize, I'm on a higher height. So you can say what you want to and do what you want to, it's no concern to me. I come out my own vision, me dip on my own mission to rule my destiny. Oh, it's my day to do what I want to. It's my time, and I'll use it any way I want to. It's my life, and I'm responsible for every action. It's all mine, my day, my time, my life. Yeah. Out comes the sun, shining on my face again ah. Grades get me high, high so I can make. thanks, giving thanks. Giving thanks As the days goes by, giving thanks and praise. As I puff on my window and glance through my window, I realize there's no turning back. Oh, got to complete life's journey, though things get contrary. Oh, got to make it to the top. See, I'm searching for a way to survive. Working so hard, I know job will provide. Oh, see, oh, I'm keeping my head high, mama. Tell wanna be a slave to them system. Rasta nah look no working at them business. Never gonna be a slave to them system. Locks ago, do not get it twisted. Never gonna be a slave to them system. Nah born a stupid in a wrist bling. Never gonna be a slave. Never gonna be a slave. Better to be brave. Okay. I man rather do some farming, plant up a couple acre than be a faker. I prefer be a fruit seller than a teller in a bank of Jamaica, bankrupt Jamaica. I prefer sell some books and some arts and crafts than see the Venn diagram on the boss man chart. They make a profit, but the last man last me. Them not crucify on the cross. I'm never gonna be a slave to them system. Rasta now look no walking at them business. Never gonna be a slave to them system. Locks are grow, not even get it twisted. And never gonna be a slave to them system. Rasta's too blow, it's in a wrist bling. Never gonna be a slave. Never gonna be a slave. Better to be broke when the ships came and chastise I in a Jesus name. Wonder if me crazy, wonder if me sane, but the whole of Roma go go up in a flame. I know nothing when me walk in a room and start a fire, start a fire. And I know nothing when me walk in a room and start a fire, start a fire. God, them I wonder how a little African. Angola in a Vatican, but I know nothing for me walk in a room. Start a fire, start a fire. I go home, the whole demography. And when me talk, uh, I mean no hypocrite. When it's say Roma, I eat no geography. But if I you feel wear the cap, then I you will have it. When me say Roma, me a talk about lion. I you the Selassie, I the power of the child. The eagle and the dragon and the bear a spit fire, but them can't overthrow the conquering lion. say now? Walk in a room and start a fire, start a fire. Yes, no nothing for me. in a room and start a fire. Me say a fire. Eh, eh, eh. Herb smoke, keep I sane, take my pain, stop my grain. So much I gain, so I blame. I sane, I might bring the right strain to my brain. Fish up lightning like I wane. Come and day up on the lava ground, and if them soft like a guava, them can't come round this part of town. Telling you the tart alone, I coulda Sparta, it falter down. Revival, hallelujah, it start up no reprisal. Feed the jack it water down, a pardon no. But they inna me garden strong. This is not a marijuana marijuana song. Cause they don't want you to know marijuana. I so and be free, just so let it be. They don't want you to know marijuana. It's over and be free, just so let it be. This is not marijuana music. Just a message from the ones that use it, don't abuse it. Has a mind that fertile, bring forth something that worthwhile. Know your worth, child. I know officer alive. Could have look in at my eyes and see what I prophesize? My mind it forever occupies. Thoughts up, all my talk as spice amongst us. In trouble for my trouble, me. Eh? Then my chalice I go bubble, eh? Drop in a one load, then double, eh? Power there in a mega strong. This is not a marijuana corner, son. Cause they don't want you to know everyone. i over and be free, just so let it be. They don't want you to know marijuana. Ah, it's over and be free, just so let it be. no nos podrán parar. se si aún viene para triunfar. no nos podrán parar, porque en la boca traigo todo un arsenal. Hoy no nos podrán parar, tenemos el control de toda la ciudad. hey, no nos podrán parar, te digo hoy nadie nos detendrá. Digo pa' ese DJ que se pone el track Porque sin él no habría música ni banda sonora Digo pa' ese DJ que está en el club Porque sin él las mujeres no vendrían detrás Digo pa' esa crew que ha venido en un carro Apretados como sardinas dentro de un tarro Digo pa' esa crew que siempre está detrás Que vienen para allá, muy vienen para el clash Scoop, scoop, scoop, scoop, scoop, scoop, scoop, scoop. kop, skobe dop kop, skobe dobe dop, skobe dop kop kop. Kop, skobe dop kop, skobe dobe dop, skobe dop skop skop. Kop, skobe dop kop, skobe dobe dop, skobe dop skop skop. Please never let me lose my way in anything I do and say. I keep trying my heart, the father shall carry I cross we say it in a manner that don't seem hype if I say we bring the banner fit the red, gold, green, not a fad, badger banner that defender of the faith, be a pack with a panna top. Today, tomorrow, man, a warrior, no follow that. Try put a stop to that, but I don't a that a matter fact. I saw the sentence goes, never try get revenge from these senseless foes, and I pray, please never let me lose my way in anything I do and say. I keep trying my heart, the Father shall carry my pray past. Lord, I pray, please never let me lose my way in anything I do and say. I keep trying my heart, the Father shall carry I cross. The little brethren taught 16 Sight of the king and I adjust him dream Once can't overstand, I wonder what this means. They mean up fear in them heart and them start set fame Him tell me, Jah never make him get defeat So we move like a caddy and prevail on the street You know see it a three shot him get paid eight, but him still there. You stand up on them feet. Him said, Lord, I pray, please never let me lose my way in anything I do and say. I keep trying my heart. The Father shall carry I cross. You say, Lord, I pray, please never let me lose my way in anything I do and say. I keep trying my heart. Me no matter what you want, me tell them so me not afraid. Me love is smoke the highest grade. Me love it. Marijuana it's a boss in a me head, me love the one they was strong. Me want fi hold a maid, and dirty Babylon lion upon the fire red. Me not afraid of no boy, me feel so bold and brave. I mean I really care what the people want fi say. Cause I be a propaganda and a rumor them a spread. They want the rest of me going up in a jail. It makes me feel high, high, high. When I touch the sky, like I'm down in a higher high. It makes me feel high, high, high. Man I lick the pipe, me smoke up and I hold a vibe. It makes me feel high. Each and every day, but it up in line. Make me feel high, high, high. Me no fear no boy. Me no matter where they want try. Well, I me say one thing me know, and there is no doubt about it. My people of the earth, them say them can't do without it. So each and every time me bust it out of me pocket, people them a pray and I say they want smoke it. When I'm down, it make me hold a jive. He make me meditate and know what's right from wrong. And watch him memorize the lyrics, I'll sing the song. Can't draw the healing of the nation. It makes me feel high. Like young down in a higher high, make me feel high, high, high. Man, I lick your pipe, miss smoke herb and I will a vibe, make me feel high, high, high. Man, I touch the sky, it's a double day, touch it up in life, make me feel high. and a stumble. Trading every day out of this concrete jungle. A street fighter, like Blanca, we are electric rider. Lyrics we are sent for. What's like Dalshim, I like moving. One community we now we spiritual dwelling. Babylon a drilling, we are personal healing. Lion strong on my body. We are warriors. Siempre preparando para entrar en combate. aquí es venceros Saben que un día los últimos serán los primeros. Vamos a darle para vengo a soltar metralla. Hoy con sueño Wilson venimos en misión. Porque no queremos esta situación. Vamos, a mano, warrior, tiempo de help and serve and love under one another. Cause we all are like birds of a feather. Don't make hatred and bad mind. It try to stress you. Rumors they must spread, will never depress you. Things you Tell me how long you gonna live it up for nothing. Jotan bushes and the works of mind. Hard feet keep clean and target only loving. Me say activity and more creativity. Liberty, more unity in we community. Trust in Zion and try your capacity. We are gifted and born ready, feel like up city. I know mystery Babylon never stop me. Even if it's rocky road, me save the battery. Never stop, sit down and wait for win the lottery. Always stand against the wall, no time for flutter. I say progress is me price, we keep poison. No other path in my life you fantasize on. Me faith and me commitment, no feel breakdown. you no fear, no mistakes, just press on. I'll be calm along the way and set myself against the peak of snow. So making time between the birth and grave. So many things me have upper limit, make me inhale me breath. You need to be better than me, me father said. And me, I go prove it, ever brave, never afraid. Self realization is a life fulfillment. How many people bury them on style and talent? And some they stand the river when them head I get blend just see the little them bring all them Selassie make the piano that them fi know We kill jump and sound everywhere we go Better than Selassie then make your dopey show Watch how your marrow just blow It's like Peter toe line them up them in a row We we kill jump and I make we kill them slow Papa Clad sound tell me where you got to go Selassie sound them better know because you're better than the base of them, you're tougher than the rest of them. Anything for kill them now. And if I warn him, one your plate, see you got it dead. Anything for murder them, wow. We got it, we got it, gun them, bust it in a crowd. Bust it in a Galicia, we bust it louder. If you want war, then you're dead in the crowd. Son of a dead to bumbo clat, as soon as you kill them. When we kill your son, the boy then we kill you for Hey, sound again. Trust me. Deep when we kill your I like your real killer around here. We and when I'm a mercenary on the wicked. Same sounds of the cemetery. Ever, play your sound again. I went till I say it I spray, spray, spray. We kill a jump and sound every day. And when we back out the long AK. And we a bust it all on your highway And you should hear all the crowd them a say When we a kill sound with echo and delay me a run up him up, but not a thing where you must say. Taboo say him a champion, get killed right away. You kiss the last sound and we take your life away because we just don't play. And when we spray, spray, spray, spray, spray, spray, spray, we kill our drum and sound without delay. We spray, spray, spray, spray, spray, spray, spray, and kill them all on this Spanish highway. We spray, spray, spray, spray, spray, spray, spray. The Litsia champion sound I hit a play. When, we kill your sound, we will kill you forever. We never your son again. Only the strong will survive in these times. Only yourself can free your mind. Keep your focus and don't waste time. Leave the beast and the evil behind. The wicked, wicked, wicked, evil man them. Lord, the wicked, wicked, wicked, evil man them. Lord, not trust them. We not trust them. When the Bible talk about Judas and must them, we not trust them. We not trust them. If them try take me life, try we force them. Hey, bad mind get so active till it start to a muscle. Them not like me sight when they get to you to hustle. Do we stacking up the paper, put it larger than life. House and car, them know how we have couple. So why I tell you get to you to stay out of trouble? Still pressing on in this a everyday struggle. Life is like a crossword and we have to solve the puzzle hustle. Now make them juggle down in all the rubble. Alright, you wicked, wicked, wicked evil man them. Love out the wicked, wicked, wicked evil man them. Love out the wicked, wicked, wicked evil man them. Love out the wicked, wicked, wicked evil man them. I tell you not just them, not just them. it straight. Them want fi put you in a the darkest state. Fi me shot me brother down in a thoughtless hate. Watch you all of them a move like some heartless bait. Hey, the bigger it's them a less straight. When a poor people of the largest weight. That's why the youths them a pray out a lawless play. And a pray out the yard in the shortest gate. Hey, I some me tell you say ah, these are the time. Place ya we left here with a disease of the mind. I some me know say these are fi fine. When if you find a system with with the ease of design. Mama off under palm tree I recline. Me now off it up from a squeeze of the nine. Jaja watch over every move I design. Babylon load the cali tree make it climb well. And if we can't but we still there. When we are blaze at a fire, yes we not retire. When we are beat this mountain, I beat it higher. Cause every jump, every snare, I keep them higher. Say what is mine is mine, and what is yours is yours. I, I, oh. Say what is mine is mine, and what is yours is yours. I, oh, I, oh. Well then, Babylon iniquity. Rise the covenant of heart, yeah, we no pity. Yes, we come fi burn out every devil Prophecy I fulfill now the blind see. Hey, watch the who you be talking. Hey, watch the way you be walking. Hey, things we pop off alarming. Make you feel like it's global warming. As if we watch out, watch out, watch out, watch out, please. Watch out, watch out, watch out, watch out, please. Babylon I come up in a thousands of sheep. Well, I'm out of the ghetto, the youth it is, hey. Me a talk to every nation. One play this the station. Like Another ghetto youth are not like the afro Asian, half man, half amazing. Cause in my physical, I can't express through song. Delete stress like Motrin, the next day strong. I drink my wet with Medusa, give my shotguns in hell. From the split that I lived in in hell, it ain't hard to tell. The weather is one. Dance face up. Not stories by ASAP. Place your loot up, parties I shoot up. Nas are analyze, drop a jewel. Inhale from the L, school of full well. You feel it like Braille, it ain't hard to tell. I kick a skill like Shaquille holds a pill. Vocabulary spills, I'm ill. Plasmatic, I freak beat, slam it like iron sheet. Jam like a tech with correct techniques. So analyze me, surprise me, but can't magnetize me. Scanning while you're planning ways to sabotage me. i leave a froze like heroin in your nose. Nas, I rock well. It ain't hard to tell. Tell. sun is shining. weather interlude, but one of them. One of Sparta, man say architect, a fister, real bad man around here. Tell them so wanna wrap up on a lip up on a chat up, I am say. Jada and Dread. Ah. Because I'm madder than, madder than, sicker than them Madder than, madder than, sicker than them Dreader than dread, dreader than dread Let me look at me tell them, say, yo, yo Say what? We rise up and let the pussy them a ball Some a hurry up, all police where them a call That now go stop me with the killing, none at all Tell them empty, look, no fear, no sound, none at all Blood is flash out and mar up on the wall So who you gonna run to, who you gonna tell? So the whole of them, the fussy, them gonna hell This anti-loop and nobody can tell hella, hella, hella. It's real hip hop I did you have the dread, the dread, the dread, Because I'm madder than, madder than, sicker than them. Madder than, madder than, sicker than them. Dreader than dread, dreader than dread. Yeah, but look, at me, tell them, say, yo, yo. And when we rise the machine them early morning When it bust in the dance and tear off your ceiling If your family you ball them get bad feeling And we bust it from early straight till later Bust it in the street and tear down all your gator Any sound is you know a killing scraper This anti-looper murder in a the place uh. What am I do? What am I try? Jump and I go die uh. What bye bye bye bye bye bye In a the eye uh. This anti-looper bumbo class sound die Who you gonna run to? Who you gonna tell? Send another jump and some gonna hell Tell them ragamuffin when I play. Tell them the ragamuffin is blind. Tell them I a Scaramucci all the way. way, way. Don't know how to Stiff Charlie. So me have to pick up the legend Bob Marley. Got very phone anytime, girl call. See them so we both see Roberto Cavalli. Call me a yardie, call me a yardie. We love Benz and Bimas and Hardy. Call me a yardie, call me a yardie. We love Benz and Bimas and Hardy. Benz and Bimas and Hardy. No girl no be not the cup we not party. Give me the Hennessy we not drink no Bacardi. No Ben Sherman, give me me a man. Same so we both see Roberto Cavalli. Hardy a yardy, hardy a yardy. We know Benz and Divas and Hardy. Hardy a yardy, hardy a yardy. We know Benz and Divas and We drink champagne when we a party. The gyal them bubble up themselves and them go naughty. I'm a kung fu, we no deal with karate. Oh, so many one people a me come a talking. Ah, we a yardy, ah, we a yardy. I fight through rights like Marcus Garvey. Ah, we a yardy, ah, we a yardy. Civil rights like Marcus Garvey. Yeah, yeah, yeah, hear me voice and I run like tsunami. She love me attitude, she tell me she want a yard. She a wine bunny, something like a Texas Harley. Take the Beamer, take the Benz, take the Lexus from me. Call me a yardie in a me John Gotti. We still a party, all when we reach 40. Fly go America, me see some real yardie. They a we know my big me a party. Japanese yardie, European yardie. Some boy too lava lava. We not trust them. Them move like informers. We not just. Me say them can't stay on ya. We not just. To them as black the rumor. Eh. Some white cool lava lava. We not just. Them move like informers. We not just. Me say them can't stay on ya. We not just. To them as black the for them no real no me go see say them a poor. You better watch your friend cause some of them a carry news. And for them listen say them a whole financial close. You wanna split you wanna vibe and them a carry grudge. You none for them we know them too bad mind and envious. And when you check it up them woulda walk in on your shoes. say you better watch your friend. You better watch your friend. You better watch your friend cause some of them a chat him out. Some while do lava lava. We not trust them. They move like informers. We not trust them. Me say them can't stay on ya. We not trust them. To them a spread the rumor. We not trust them. Some white do lava lava. We not trust them. They move like informers. We not trust them. They say them can't stay on ya. We not trust them. Show them a spread the rumor. You know say who knows my love the good sense But nobody call the police for me Hey boy you shoulda know say me name Lion D And anywhere me go me say me want smoke free Alright then Lion no afraid of intimidation no Me no make police car me done a station Me say easy no man but who no watch me face for jam me smoke and me no like informer. Some boy too lava lava We not trust them like infamous. We not just. We say them can't stay on ya. We not just. To them as black the rumor. We not just. Some boy too lava lava. We not just. They move like informers. We not just. We say them can't stay on ya. We not just. To them as black the rumor. Lord. I me say if you know the thing you better one go tell your friend Some boy to laba laba me not trust none of them I me say if you know the thing you better one go tell your friend Some boy to laba laba la Some boy to laba laba we not trust them They move like informers we not trust them Me say them can't stay on ya we not trust them Shoot them a split for your rumor we not trust them Some boy to laba laba we not trust them They move like informers we not trust them Me say them can't stay on ya we not trust them Shoot them a split for your rumor hey. Some boy to laba lava lava, too lava lava, too lava lava. Eh, some boy too lava lava, too lava lava, too lava lava. Some boy too lava lava, too lava lava, too lava lava. Some boy too lava lava, too lava lava, too lava lava. So we not trust them. Ajá. Salva el style acceso. Además, I'm a roots. estoy cansado de vivir, cansado de MCs, cansado de oír hablar de ti, de mí. No me importa mi fe, lo que tengan que decir. Yo ya crecí, camino, recorrí montañas, descubrí. Oh, sí, ahí tú vienes detrás de mí. Y esa no lo puedo defender. figura lo que venden son lobos con piel de cordero y que esqueleto de serpiente. no la quiero en ambiente, ya por hoy la ración de traición fue suficiente. Por eso es que ahora estoy pendiente de la gente que me representa. Por eso ya estoy cansado de vivir, cansado de MCs, cansado de vida, planet y de mí. No me importa Esa pues la y yo lo mantengo en memoria porque no me extraña el man es que rabia han consumido de envidia en su mente solamente sienten la paranoia eso genera odio y siempre es la misma historia ya estoy cansado de vivir cansado de MCs cansado de oír hablar de ti de mí no me importa mi fe descubrí. Ay, tú vienes detrás de mí. Y eso no lo puedo entender. Walden, Walden. Hoy no comprendo cómo hay gente que por puro interés son capaces de formar la la isla igual con quien ellos no tienen amigos, solamente objetivos. Así que cuídate, que en su camino sobre Nunca fue mi intención llegar a ser el primero. Nunca ha sido mi prioridad el fucking dinero. Cuando canto reggae seguro sé lo que quiero. Que el mensaje Y camino sigo growing, growing, growing, growing up. Y mi sigue creciendo. Rising up, nuestro límite siempre fue el cielo. Y blazing up, aunque ellos no quieran, prendo el fuego. Y muchos no conocen, por eso hablan sin saber bien. Sigo peleando con mi familia y mi friends. She give me good sensation. She is me article connection. The Ibadan and the deepest meditation. Every day me walking on the love relation. Big link a bill from both direction. International love one. Can it fly over the ocean? Love and two mind flowing in the same way. Yeah, it can go and stay. Love is all I bring and love is all I say. Love energy we have to celebrate. Do it. Girl, I'm on your mind. You make me feel fine. Nobody can come stop subway. You're so divine, like the sunshine. Nobody line from between ways. Girl, I'm on your mind. Make me feel fine. Nobody can come stop subway. You're so divine, like the sunshine. Nobody line because you got me and it I, I, I spoke the words need and get high, then you fly. Higher than high, praising Selassie. And we did up me high, and we did up me high. Higher than high, like a plane, me a fly. Higher than high, praising Selassie. Higher than the clouds, me say higher than the sky. We do did up me high, and we did up me high. Twinkle, twinkle, little stars. Oh, I've wondered where you are. No, I'm so high with the clouds I can fly. And with this stars, I hello, goodbye. Smoke the high grade, it just red up the eye. Smoke the amnesia till me lips them dry. Smoke marijuana till me girls start cry. X amount of high till the day I die. Smoke the weed and get high, high, high. Smoke the weed and get high, then you fly. Higher than high I, praising Selassie. And we dead up the high, and we dead up the high. Smoke the weed and take off like a plane. Aí estaba esa pedazo de sesión de Rulas y Selecta na Radio Calimera <laughs> que era un intenso sí, señor, cheo de reggae. Todo. Sí, señor, moitas gracias Rulos por acompañarnos hoxe. Eh. Ao final <laughs> foi un pouco da man e pinchei al tamén, pero bueno, non pasa nada. Bueno, bueno, <laughs> a nos a nos molounos. Sí, Espero que supoño que os ouvintes tamén porque seguro, seguro. aquí hubo moita calidad Eh, bueno, espero. moitas gracias outra vez por quinta vez ou xa hasta que levo xa. <laughs> Aquí somos agradecidos, outra cousa non. No, Igual claro, temos xa. temos erros, eh, temos secuestrados aquí os, os convidados hasta <laughs> as mil da mañán, pero polo menos damos as gracias sí. mil veces. E ben, que é importante. Dende logo, <laughs> principal. Bueno, pois pues xa damoslle ata aquí este fin a este este hasta cinta, décimo primeiro. Sí, ata aquí, aquí este especial reggae. Eh, <laughs> para despedir este especial reggae, pois pues vamos poñer pois eh, como adoitamos facerno cando facemos un, un jastacinto <laughs> normal que nunca que sempre terminamos cun tema que non ten que ver co, co mundo do rap pois hoxe facemos un de reggae non vamos a poñer nin de rap nin de nada que teña que ver co reggae así que vamos a poñer unha de reggae versionada <laughs> así que aí vai esta Ghost Town dos Specials versionada por, por a Hot Eight Brass Band directamente dende Nova Orleans aquí na Radio Calimera eh, isto foi jastacinta veña po po po po po Hasta luego, guiño. esta semana que viene.